Nomadic Village Cerkno. Nomadic Village Cerkno. Nomadic Village Cerkno. Mednárodná umetniška karavana Nomadic Village Prvič v Slovenii. Nomadic Village je več mesece v Trajajoča Potujoča sociálna skulptura, Kio od leta 2009 organizira On The Road Production is Dunaja. Letos se je skupina sedmých izbraných umetnic in umetnikov podala na pot po Balkanu in jegovi periferii prva postojanka na letošný potibo v cerknem ob cerkvi svete Ane, kjer od n 20. do N30 maja ustvarjajo v dialogu s lokálním okoljem in njegovými prebyvalci. Toplo vás vabijo, da jich obiščete kadarkoli. Še po pa, v sredo, Kobo ob 17 v Cmaku Klaus Mering představil freestyle analogno barvno fotografio. Ob přibližně pol osmich Pebu Anna Lipfard predavala in se pogovarjala o paradoxích sodobních migrací. 29. maja, ob 15. bo ob cerkvi svete a javna představite v karavane. 30. maja ob 17. Pebu před cmakom od prtě galerie Nouver. Od umetníkov se bomu poslovili i z tega večera ob desetich na cma koncertu za sedm persons from Porlock in Haiku Garden. My name is Francisca Alzúa. Mi trabajo se trata de trabajar con la memoria, eh, cómo la memoria se va creando, se va generando y, en qué sentido hay partes que son reales, partes que son inventadas y cómo eso se relaciona con una historia oficial. En general trabajo con la historia de Chile y sobre todo con el tema de la dictadura y la, dictadura traumática más que nada. Entonces tiene que ver con una memoria del trauma. Na področju slikarstva in je se ukvarjam s tem, kako nastaja spomin. Velik del spomina se stavljajo dogodky, ki se niso zgodili a pa so se zgodili na drugačen način. Navadno se ukvarjam z zgodovino Čila, vsem z 20-letnou diktaturo. Zanimáme kako moja generacija gleda na tadel zgodovine. Y el proyecto que estoy haciendo acá en CERP, ¿no? tiene dos partes. Una es eh, partes de entrevistas, hablar con las personas y empezar a compilar una, historia social del pueblo desde el punto de vista de la narrativa. Entonces no son necesariamente historias reales, sino que también son historias em, un poco inventadas por mí. Y el otro es un trabajo visual en donde estas historias se traducen, o sea, las historias reales se transforman en historias visuales. V Cerknem jsem se izognila težkým zgodovinským ozadem, in se osredotočila na malé zgodbe navadních lidí, k jich tu srečujem. Kdo so, odkje so in kaj počnejo. Potem zgodbe objavím na svojem blogu. Vendar v časích predelám, ali spremením, saj tako ali tako prispomenu nikoli jasno kajeres, in kajne. ne. V druhém delu projekta bom uporabila svoje zapiske pogovorov in jich prevedla v nekaj vizualnega zarazstavo. Nomadic Village Cerkno Nomadic Village Cerkno Nomadic Village Cerkno Mednárodná umetniška karavana Nomadic Village Prvič v Slovenii. Souidma